บุ๊กทูหกสิบสี่ชสเดสตอีชจติริการปฏิเสธหนึ่ง n e g a c i j ย1ดันดิฉันไม่เข้าใจคำศัพท์ยาเนร a z u m i j e m riječ ดิฉันไม่เข้าใจประโยค Ja ne razumijem rečenicu. ดิฉันไม่เข้าใจความหมาย Ja ne razumijem značenje. คุณครู Učitelj. คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ Razumijete li učitelja? ค่ะ ดิฉันเข้าใจท่านดีด а добро ร а разумием. คุณครู Учителица. คุณเข้าใจคุณครูไหมคะ р ซูมิเอ т е ли учителицу? ค่ะ ดิฉันเข้าใจท่านดีด а Dobro je razumijem. ผู้คน ljudi คุณเข้าใจผู้คนไหมคะ razumijete li ljude ไม่ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ค่ะ ne ne razumijem ih tako dobro เพื่อนหญิง แฟน ปริ j a เ e ลิ i c คุณมีแฟนไหมอิมาเทลิ r i j a t e l j i c ค่ะ ดิฉันมีดาอิมัม ลูกสาว คเชร์กา คุณมีลูกสาวใช่ไหม Имате ли кчерку? ไม่ดิฉันไม่มีลูกสาว Не, немам кчерку.